kopā varētu pārdomāt dažas lietas šajā katehēzē, kas varētu varbūt kalpot mūsu garīgai izaugsmai. Kā parasti iesāksim šīs pārdomas ar nelielu lūkšanu Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Svenenais mūžīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūti par mums savu svēto garumu, lai mūsu sirdis un mūsu prāts ir atvērts tam vārdam, ko Tu šajā rītā vēlies mums izdarīt dāvāt, ko tu vēlies, lai mēs pārdomātu un kas kalpotu mūsu garīgai izaugsmē. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un iesāksim varbūt, kā jau arī iepriekšējā gadā, šīs pārdomas ar kādu nelielu fragmentu no svētiem rakstiem, proti no Mateja evaņģēlis 16. nodaļas, kur Kristus saka saviem mācekļiem. Ja kāds grib man sakot, lai aizliedz uz sevi, ņem savu krustu un seko man. Šīs pārdomas būs tieši par to, kas varbūt mums mūsu dzīvē ir visgrūtākais, no kā mēs biežāk vēlamies izvairīties, par ko arī varbūt nemaz tik ļoti labprāt nevēlamies domāt, proti par krustu, kuru Kristus aicina uzņemties, lai mēs arī sekotu viņam, sekotu viņam un nestu to tā kā viņš nesa savā laikā krustu, kas bija mūsu pestīšanas zīme. Svētais pāvests Gregors kādā no, savajam, no savam homīlijām saka tā, tu gribi zināt, kas ir krusts? Krusts nozīmē ciešanas. Ja šīs ciešanas nāk no kaut kā redzama, no cilvēku rokām, gatavotiem mocīšanas rīkiem, tad tas pat ir patiesi miesīgs krusts. Šis krusts bija tas, ko arī nesa mūsu dievišķais pestītājs Kristus, uz kā viņu pienagloja. Arī viņa svētiem apustuļiem Pēterim un Andrēm bija jācieš šāda nāve pie krusta. Ja nu šis pats kungs Un pestītājs saka, kas grib, mans, kas grib būt mans māceklis, lai ņem savu krustu un sako man, ko tad viņš domā ar to? Viņš domā, ka arī mums, vai viņš domā, ka arī mums ir jābūt piesistiem pie krusta tāpat kā viņam? Nē, nevienmēr. Ar to viņš vispirms domā visas pūles, grūtības un vingrināšanos tikumos dabasu valstības dēļ. To viņš do, domā arī tās dzīves ciešanas, skumjas un pretestības, ko mēs piedzīvojam. Viņš domā par, vispirms par garīgo krustu. Svētais Augustīns saka, vai tad visi ir mocekļi, kas kungam ir sekojuši un tikuši viņa dēļ piesisti krustā. Vai visas jaunavas, kas pēc Jāņa atklāsmes grāmatas iet līdzi Dieva jāram, tikušas krustā sistas. Vai arī apustulis Pāvils ir krustā sists, kad viņš saka, es negribu ne ar ko citu lepkoties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē. To viņš teica, lai mēs saprastu, ka krusts ir nevien koka krusts, bet arī ik viens labs likumiskās dzīves nodoms un pat viss, kas saistīts ar darbu un sāpēm kas ir saistīts ar to, kas mums šķiet sāpīgs un grūts, un ko mēs tiešām mūsu ikdienas dzīvē bieži vien saucam par krustu. Jo minētais svētais Augustīns saka, ko nozīmē tas, lai ņem savu krustu un seko man. Tas ir, lai viņš pacieš visu, kas nepatīkams un pacieš pasaulē Kristus dēļ to, ko viņam sagādā pasaulē. Tātad ikvienas rūpes un pretestības ir krusts, vienalga garīgas vai miesīgas, vienalga vai smags kārdinājums, jeb ļaunas valodas un mūsu labā vārda aptraipīšana, vai varbūt nepatikšanas mājas dzīvē, miesas skaitas. Svētos rakstos krustam ir dažādi nosaukumi. Kristus kungs sauc krustu par biķeri, Vai jūs varat dzert manu biķeri, viņš jautā saviem apustuļiem Jānim un Jākabam, kuri gribēja viņa valstībā sēdēt viens pa labai un otrs pa kreisai Kristus rokai. Ar to viņš gribēja sacīt, lai nonāktu viņa valstībā vispirms tiem, ar viņu ir jācieš, un vai viņi to visu varēs. Eļas kalnā viņš lūdz savu dabesu tēvu. Tēvs, ja tu gribi, tad paņem šo upuri no, šo biķeri no manis Viņš domāja savu rūkto ciešanu un nāves biķeri. Orgens saka, ja kādam jācieš sāpes, tad tas ir biķeris, un no šī biķera tas dzer, kas pacietīgi panes to, ko viņam nodara, un, no, un nevēršas pret to, un pieņem rūkto dzērienu. Ļoti bieži krustu nosauc par disciplīnu, pārmācību, un vecajā derībā Dievs kungs žēlojas par jūdiem, ka tie nav pieņēmuši viņa pārmācības. Krusts sauc arī par pārbaudījumu, un apustulis Jākaps saka, ka šādi pārbaudījumi jāuzskata par tīru prieku. Tāpat krustu apzīmē arī ar vārdiem rīkste un spieķis. Un ķēniņš Dāvids saka, Dāvids saka, ka daudzajās ciešanās, kas pār viņu bija nākušas, viņa grēku dēļ, šī rīkste un šis pieķis viņam labu darīs un viņu atkal ir iepriecinājis. Bet mēs varam jautāt, kādi tad ir krusti, kas mums ir jānes? Krustus var izšķirt un nodalīt dažādos veidos. Un šeit, šajās pārdomās, pacentīsimies izcelt sešus veidus, kādi var būt krusti. Vispirms krustus iedala pēc tā, kā tos panes, iekšējos un ārējos, un arī abos vienlaicīgi. Iekšējais krusts ir tāds, kad cieši vienīgi gars. Vienalga, vai iemesls ir iekšējs vai ārējs, tomēr tā, kā, kā tā darbība nonāk līdz garam, nekaitējot un nebojājot miesu, tad to sauc par iekšējo krustu. Ārējais ir tāds, kas šausta miesu un visu, kas pie tās piedara. Bet varbūt arī abi vienlaicīgi, iekšējais un ārējais, ja reizē jācieš miesai un garam. Par šo krustu, lai tas būtu iekšējs vai ārējs, runā svētais apustulis Pāvils, un cik daudz viņam vajadzēja pašam paciest uz savas miesas sitienus, cietumu, izsalkumu, slāpes, karstumu, augstumu, un savā garā rūpju, raižu un skumju, ka viņš var teikt vēstulē romiešiem, manā sirdī ir lielas skumjas un pastāvīgas sāpes. Vēstulē, korin, otrā vēstulē korintiešiem viņš saka, mēs ciešam visur spaidus, bet mēs nebaiļojamies. Mēs nokļūstam trūkumā, bet neizmisumā. Mums jāpacieš vajāšanas, bet mēs netiekam atstāti. Mūs apspiež, bet mēs neejam bojā. Vienmēr mēs, esam mūsu, mēs nesam mūsu miesā kunga Jēzus nāves ciešanas, lai mūsu miesās arī atklātos kunga Jēzus dzīve. Svētais Jānis Kristostoms jautā, bet kas ir kunga Jēzus nāves ciešanas, ko viņi ikdienas nes apkārt? Tas ir krusts un ikdienas ciešanas. Par abiem krustiem, kad reizē cieši dvēseli un miesa, runā arī ķēniņš Salamans savos sakām vārdos. Noskumis gars, izkaltē kaulus, jo kaut arī skumjas ir iekšējas, tā sajūta arī miesā. Bet tāpat kā krusts pāriet no gara uz miesu, tāpat tas var arī pāriet no miesas garā. Otrakārt, krustu šķiro pēc to izcelšanās. Vispirms tādos, kas nāk no Dieva, tad tādos, kas nāk no cilvēkiem, pēc tam tādos krustos, kas nāk no mums pašiem, vai arī tādos, kas nāk no ļaunā ienaidnieka ar dieva pieļaušanu, jo velns var mūs aizskart tikai tad, ja dievs to pieļauj. Bet dievs to pa laikam pieļauj, lai mūs vai nu pamācītu, vai arī padarītu krāšņākus, kā tas ir noticis ar ījabu. Krusts no dieva bijis tas, kad ķēniņš Dāvids ar nedaudz ļaudīm ir bēdzis no sava dēla Absaloma, jo Dievs šo krustu viņam pareģoja, teikdams, caur pravieti, es pamodināšu ļaunu pār tavu paša namu. Bet arī no cilvēkiem nāca krusts pār viņu, ka viņš izsaugdamies saka kungam, kungs, mani apspiež cilvēks, visu dienu tas karo pret mani un liek man baiļoties. Visu dienu mani min ienaidnieki, un daudzi cīnās pret mani. Jebs pats sev ir bijis krusts, kas savas dvēseles rūgtumā sacīja, es pats esmu sev kļuvis par nastu. Arī svētais Pāvils raksta, es redzu kādu citu likumu savos locekļos, kas pretojās mana gara likumam, un tur mani sagūstītu zem grēka likuma, kurš ir manos locekļos. Patiesi šis ir bijis liels krusts visiem dievbijīgajiem, tik liels, ka pat šis dievam patīkamais apustulis Pāvils izsaucās. Ak, es nelaimīgais cilvēks, kas mani atpestīs no šīs nāvi nesošās miesas. Treškārt, krusti var būt pēc savas būtības un īpašībām labi un ļauni pie tam gan pēc to cēloņiem, no kādiem tie nāk, gan arī pēc gara, ar kādu tos panes. Krusts ir labs, ja tā iemesls ir labs un to panes ar labu prātu, jo, kā teikts kauna svētības prediķī, sveitīgi tie, kas cieš vajāšanas taisnības dēļ, jo debesu valstība viņiem piedara. Ja šī žēlastība ir dota no debesīm, ja kāds sirdsapziņas dēļ skumst un pacieš netaisnību, tad eh, tas dara labu darbu, tas pieņem krustu ar labu prātu. Svētais Pēteris saka, ja jūs labu darāt un pacietīgi ciešat, tad tā ir žēlastība no Dieva. Ja kāds cieš kā kristīgais, tad lai viņš nekaunas, bet gan lai slavē Dievu šai vārdā. Krusts ir ļauns, ja tā iemesls ir ļauns. Par to domā apustulis Pēteris, kad viņš saka, neviens starp jums, lai necieš kā slepkava vai zaglis, vai zaimotājs, vai svešas mantas kārotājs. Ja kas, jo kas gan tas būtu par godu, ja jums būtu jācieš pārmācību jūsu noziegumu dēļ. Šādi krusti nospiež grēciniekus, kamēr vien viņi paliek grēkos bez nožēlus un, jo skumjas un bailes nāk pār visu cilvēku dvēselēm, kas dara ļaunu, pie tam šis ir nevien krusts, bet gan sevišķi liels krusts. Cilvēku skumjās lielākā baļošanās ir tad, ja apgrūtināta ir viņu sirdsapziņa. Tomēr labu krustu var padarīt ļaunu, ja tā nesējas izrāda nepatiku pret to, bet ļaunu var padarīt arī par labu ja to panes pacietīga un ar labu nodomu. Labs ir krusts tiem, kas garā iesāk, un ļauns tas kļūst, ja tiem iesā to pabeidzmēs. Šāds krusts bija galatiešiem, kuriem apustulis Pāvils raksta. Tik muļķīgi jūs esat, ka jūs pēc tam, kad esat garā iesākuši, nu gribat miesā pabeigt. Vai jūs veltīgi esat tik daudz cietuši? Šādu krustu nesuši arī daudzi kristīgie, kas ticības apliecināšanas dēļ, tas ir laba iemesla dēļ, ir nonākuši uz moka sola un ar varu aizvesti smagā e, trimdā, smagā pārbaudījumā. Pēc tam to pašu ticību, ko viņiem pastāvīgi vajadzēja atklāti apliecināt, neusticīgā veidā ir nolieguši. Un pie šiem piedar tie, kas sejuši uz klintīm, kas dzirdot vārdu krusts, to ar prieku pieņem bet kuriem nav saknes. Kādu laiku tie tic, bet vajāšanas laikā atkrīt un nokāp no krusta pretēji viņu skolotāju piemēram, kuru, kura gribu palikt, izturēt pie krusta nespēja satricināt arī sauciens no pūļa, nokāp no krusta. Ļauns krusts ir tiem, kas pelnīti panes ciešanas par viņu noziegumiem, bet tas kļūst labs un svēts ja to pacietīgi panes ar dievam padevīgu prātu, lai gandarītu par saviem grēkiem. Šāds krusts bija ķēniņam Dāvidam, kas cieta par saviem ļaunajiem darbiem, jo kas gan ir ļaunāks par laulības pārkāpšanu un slepkavību. Tomēr viņš pacietīgi panesa viņam uzlikto sodu, sev un citiem par labu. Es esmu noguris savās nopukutās, viņš saka. Katru nakti es savu gultu slacinu ar asarām. Tāpēc tas, kas šo krustu, kur sākumā bija ļauns, panes šādā garā, vairs necieš kā zaglis un slepkava vai zaimotājs, vai sveša labuma tīkotājs, kā to norāda svētais Pēteris, bet gan kā kristīgais un dieva draugs ar labu nodomu un labprātīgi. Pāri visam kalvārijas kalns, kas ir svētīts ar mūsu atpestīšanas noslēpumu, rāda visizcilāko piemēru visiem krustiem. Ja kāds meklē krustu, kurā, kur kopā ir tik lab, labs iemesls un labs prāts, tad ir jāuzlūko Kristus, kas nebija izdarījis nevienu grēku, kurā, kura runā nebija atrasts nekāds viltus, un tomēr viņš karājās pie krusta pacietīgi un paklausīgi sava tēva prātam. Kā jērs viņš tika vests uz nokaušanu un neatdarīja savu muti. Kad viņu sita, viņš nesita pretī, bet padavās tam, kas viņu nepatiesi notiesāja. Viņam tā tad nebija ne mazākā iemesla, kāpēc, lai viņu piekautu krustā, arī pēc viņa tiesneša apliecinājuma, kas notika ne tikai vienreiz, bet gan trīsreiz. Ne slepeni, bet gan atklāti, jo jūdu tautas klātbūtnē Pilāts paziņoja. Es neatrodu šai cilvēkā nekaidu, nekādu vainu. Es nosūtīju viņu pie Heroda, un arī tas, ja viņa nav atradis nekādu vaini, kas pelnītu nāvi. Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Tiešām, jo viņa krusta cēlonis bija cilvēku grēki un viņa lielastī, lielā mīlestība uz cilvēkiem. Ja kāds meklē krustu, kam ir ļauns iemesls, bet kas pēc sava nodoma un iznākuma dēļ ir kļuvis labs, tad ir jāuzlūko slepkavas krusts, kas karājās kungam pa labi. Tas bija slepkava, un slepkavības dēļ tas tika notiesāts pie krusta. Slepkava tiešām bija pelnījis krustu un ciešanas, bet ievērosim, ka šis slepkava no posta izveidoja tikumu, kā viņš ar savu pacietību un labo nodomu iemantoja labā slepkavas vārdu. Kad viņa biedra slepkava pa kreisi uzrunāja Kristu zaimojoši, viņš to nosodīja sacīdams. Vai tu nebīsties Dievu atrasdamies līdzīgā sodā? Mēs ciešam taisnīgi, jo saņemam to, ko mūsu darbi ir pelnījuši, bet viņš nekā ļauna nav darījis. Un Jēzum viņš teica, kungs piemini mani, kad tu nonāksi savā valstībā. Un Jēzus viņam atbildēja, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Te mēs atrodam krustu, ko nav sveitījis iemesls, bet gan dievbība. Ja kāds meklē krustu, kas pēc sava iemesla un nodoma ir ļauns, tad ir jāuzlūko jau minētais slepkava, kas bija kristum pa kreisi pie krusta. Ar šo mums parādīts pēdējās tiesas paraugs, kur, Kristus pa kreisi, kur no Kristus pa kreisi atradīsies āži, tas ir tie grēcinieki, kas negandara par grēkiem. To vislabāk atklāja šī Mateja evaņģēlija 25. nodaļā minētā līdzība. Arī viņš bija slepkava, un savu slepkavību dēļ tika pienaglots pie krusta. Bet vai viņš savu ļauno prātu mainīja? Nē. Pie sava iepriekšējā ļaunuma un slepkavībām viņš pievienoja jaunu grēku, bezdievību un dieva zaimošanu, jo viņš zaimoja dievu teikdams, ja tu esi Kristus, tad palīdzi mums un pats sev. Jau vairāk kārt pieminētais svētais Augustīns saka, trīs krusti bija vienā vietā. Pie viena bija slepkava, kas bija pestīšanas cienīgs, pie otra slepkava, kas nopelnīja pazudināšanu. Vidū starp šiem diviem bija Kristus, lai vienu darītu sveitīgu, bet otru notiesātu. Vai šie krusti nav līdzīgi, bet cik atšķirīgi tie, kas pie tiem karājas? Ceturtkārt, krustus var iedalīt pēc to lieluma un plašuma, vispārīgos un atsevišķos. Vispārīgajos, kas nāk pār daudziem, un atsevišķos, kas nāk pār ikvienu atsevišķi. Vispārīgie krusti ir karš, neraža, neauglība, bats, mēris un tam līdzīgi. Atsevišķie krusti ir tie, ir tiem, kas paliek slimi, kļūst nabagi, cieš vajāšanas, sava labā vārda aprunāšanu un tam līdzīgi. Piekārt, piektkārt pēc svētā Augustīna domām krustus var iedalīt pēc veida, kādā tie piemeklē cilvēkus, jo cits krusts ir tas, ko tu atrodi, un cits atkal tas, kas tevi atrod. Šos abus krustus ir nesis ķēniņš Dāvids. Pirmo, kad viņš saka – skumjas un sāpes esmu atradis, un otro, kad saka skumjas un rūpes mani atradušas. Tā arī Kirēnes Sīmanis nevis atrada krustu, bet gan tas viņu, kad viņš nāca no lauka un gāja garām pa ceļu. Un vismazāk viņš domāja par krustu, kad tas viņam tika uzspiests. Līdzīgi tas notiek vēl šobaldien daudziem ar garīgo krustu. Bet abos gadījumos vienalga vai Krustu atrodi, atrod cilvēks pats, jeb krusts atrod viņu. Cilvēks nedrīkst drīkst lūgt Dievu, lai viņš to žēlīgi novērš, bet arī ar Dāvidu viņam ir jāsaka. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, palīgs bēdās, kas mums uzmācas. Tāpēc mēs nebīsimies, pat ja zeme tiktu satricināta un kauni, kauni paceltos jūras vidū. Un visbeidzot, Vēl varētu runāt par lieliem un maziem krustiem. Jo kas gan zina, jo katrs gan zina, ka krusti nav vienādi. Vienam jānes smags, otram vieglāks krusts. Jo mums visiem nav vienādi spēki ņemt uz sevi līdzīgus krustus. Tāpēc ka Dievs ir uzticīgs, saka apustulis Pāvils. Viņš neļaus nevienu kārdināt pāri saviem spēkiem. Tā arī Kristus nav pavēlējis ka kādam būtu jāņem uz sevi sveškrus, bet gan ikvienam savējais, sava paša, tas ir saviem spēkiem piemērotais krusts. Bet tagad dosimies nelielā mūzikas pauzē, lai pārdomātu par to, kāds varbūt ir arī mūsu krusts, ko mēs savā ikdienā nesam. Esmu tava noklīnusi haus, maz kas šajā dzīvē man vairs savs. Visā, ko es domāju un dvēšu, redzu sevi es sev pašam svešu. Gudrība, ko pasaule man pauž, ticību un pieticību lauž. Alkatības kaudība dzēž sātu, grib, lai visi iznīcību krātu. Svētas vienkāršības manī nav, arī vientiesība dzēsta jau. Sirds apziņa māja, lai dievā ziedētu neklausu un varam līdzi dziedāt. iedvesmots, Dievu pielūgt mostos, svešais mēlis ien un gļāvis tostos. Dievs ir viens, bet svešajam to daudz, kārdinā ar maldiem prātuši ņaudz, pavēl pielūgt miesu slāpē garu. Dieva vietā paklausīt liek bāru. Dievs ir tava haus. Spēka nav man pateikt, esmu tavs. Šaubas neļauj ticībā kļūt brīvam. Dievā dzīvē jābūt vienmēr dzīvam. šķīsti dieva gara šķīstums, Kristu vien mans patiesums un īstums. Esmu tava noklīdusī haus, un par spīti visam tomēr tavs. Visu šķīsti dieva gara šķīstums, Kristu vien mans patiesums un īstums. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Atgriezušies no mūzikas pauzes, turpināsim pārdomāt par šo sāpīgo un grūto ikviena cilvēka pieredzi, kas ir krusts, sava krusta nešana. Tiešām mēs savā ikdienas dzīvē varam pārliecināties, ka mums katram ir savs krusts, katram cilvēkam ir savs krusts, Svētais Augustīns baznīcas tēvs saka tā, ikvienam kristīgajam ir sava paša dzīve, ar ko tas atšķiras no citiem, tāpēc arī sava paša krusts. Viņa dzīve, ko viņš dzīvo saskaņā ar evaņģēliju, ir skaidrs krusts, lai neviens sev neglaimo, ka viņš būtu bez krusta. Tāpat neviens, lai arī nesaka, mūsu tēviem bijušas bēdas un rūpes – bet mums nekā no tā nav. Jo, ja tu domā, ka tev vēl nav bijušas bēdas, tad tu vēl neesi iesācis būt kristīgais. Kur tad palikt apustuļu balss? Visiem, kas grib dzīvot Kristum patīkamu dzīvi, jāpacieš vajāšanas. Tātad, ja tev Kristus dēļ nav jānes nekāds krusts, tad palūkojies, ka tu varbūt nemaz neesi iesācis Dievam, pat, dievam patīkami dzīvot. Tik tālu svētais Augustīns, bet ar viņu ir vienisprāts arī svētais Jānis Hrizostoms, kurš saka, neviena dzīve nav bez nepatikšanām, un tagadējo dzīvi bez bēdām un skumjām nevar pavadīt. Jo kā neviens cilvēks nevar būt bez miršanas, tā arī neviens nevar būt bez ciešanām. Bēdas seko kristīgai dzīvei tikpat nekļūdīgi kā ķermenim ēna. Varam arī jautāt, kāpēc tas tā? Tāpēc, kā saka svētais apustulis Pāvils, visi, kas ir kristīgie, tas ir, kas vēlas būt dievbīgi kristīgie, savu miesu līdz ar visām ļaunām iekārēm un netikumiem ir piesituši krustā, lai grēcīgā miesa tiktu salausta un turpmāk vairs nekalpotu grēkam, un lai viņš, tāpat kā šis svētais apustulis, varētu sacīt, Es esmu ar Kristu piesists krustā. Kā, kristīgie, kā kristīgajiem mums jābūt Kristus mācekļiem, bet kā mēs varam būt kristīgie un Kristus mācekļi, ja uz mums neatiecas kunga vārdi, kas neņem savu krustu uz sevis, tas nevar būt mans māceklis. Būt Kristus māceklim un nes savu krustu, tas ir viens un tas pats – Pavisam patiesi to pareģojusi mūžīgā patiesība nevien apustuļiem, bet visiem, kas sekos viņa mācībai. Kristus saka, pasaulē jums būs bailes, pasaule priecāsies, bet jūs būsiet noskumuši un raudāsiet, jo māceklis nav lielāks par savu mācītāju, ka viņam nebūtu jānes savs krusts kā mācītājiem. Rīko un kārto visu pēc sava prāta un labākās atziņas, saka izcilēs garīgā krusta skolotājs Kempenes Tom savā grāmatā sekošana Kristum. Taču tu neatradīsi nekā cita kā to, ka jāpiedzīvo ciešanas. Tas notiek gribot vai negribot. Visur tu atradīsi krustu vai nu sajūsdams sāpes miesā vai paciesdams garā ar raizes dvēselē. Dažbrīd tu jūties Dieva atstāts, savu tuvāko nicināts, un kas ir vēl ļaunāk, tu pats esi sev par apgrūtinājumu, bet tomēr nevari sevi ne ar kādu iepriecinājumu atvieglot, ne iepriecināt. Cik ilgi Dievs grib, tev tas jāpacieš. Jo Tu arī neesi labāks, saka svētais Jānis Krizostoms, kā svētais Pēteris un Pāvils, kas nekad nav kļuvuši atbrīvoti no krusta bet viņam bija jācieš izsaukums, slāpes, nabadzība un cietums. Pats svētais Pāvils saka par savu krustu. Trīsreiz esmu rīkstēm sists, vienreiz akmeņam nomētāts, trīsreiz esmu pārcietis kuģa bojā eju, vienu dienu un nakti esmu pavadījis jūras dziļumā, bieži esmu bijis ceļojumā, briesmās uz upēm, briesmās no laupītājiem, briesmās no savas tautas, briesmās no pagāniem, briesmās pilsētā un tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās no viltīgiem brāļiem, grūtībās un postā, daudzajādā, nakts nomodā, izsaukumā un slāpēs, gavēņos, augstumā un kailumā. Ieklausoties apustulī, mēs varam uzzināt par viņa un pārējo apustuļu pieredzēto. Viņš saka, Es domāju, ka Dievs mūs apustuļus licis kā pēdējos, kas nāvei nolemti un izlikti pasaules, pasaulē, e, pasaules eņģeļu un cilvēku priekšā. Mēs esam muļķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristū. Mēs esam vāji, bet jūs stipri. Jūs esat godājami, mēs nicināti. Līdz pat šim laikam mēs ciešam badu, un slāpes, esam kaili un bez savām mājām. Mēs strādājam un darbojamies paši savām rokām. Mūs sit, bet mēs svētījam. Mūs vajā, bet mēs paciešam. Mūs zaimo, bet mēs lūdzamies. Līdz pat šai dienai mēs esam kļuvuši it kā šīs pasaules atkritumi, kā no visiem atmetami. Tātad var sacīt, ka Neviens no pasaules sākuma nav bijis Dievam patīkams un pieņemams, kas šo dzīvi pavadīs bez krusta un ciešanām. Vecajā derībā psalmists saka, daudz bēdu nāk pār taisnīgajiem, nevien tagad, bet arī pirms laikiem. Svētais Jānis Hrizostom saka, tu nevari sacīt, ka būtu atrodams kāds taisnais, kas dzīvotu bez krusta, kaut gan vienmēr – tas tā neizskatās, jo bieži vien par svešām bēdām mums nav ne ziņas, ne miņas. Tas ir droši, ka ikvienam taisnīgiem jāiet caur daudzām ciešanām. Ciešanas tas ir ceļš, kas ved uz debesīm, un cita ceļa nav. Tātad Kristus kungs saka, plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, šaurs ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību. Tā kā tikai pa šo ceļu un nevienu citu nonāk dzīvībā, tad ir neapšaubāmi patiesi, ka pa šo ceļu, pa krusta ceļu ir gājuši visi tie, kas nonākuši mūžīgajā dzīvē. Pēc svētā Pāvila liecības pa šo ceļu gājuši jau vecās derības svētiem. Daži izcieta izsmieklu un šaustīšanu, važas un cietumu. Tie tika nomētāti akmeņiem, sazāģēti ar zobenu nonāvēti, staigāja aitu un kāzu ādās, cieta trūkumu, bēdas un ļaundarības. Maldījās tūkstnešos un kalnos, mītot alās un aizās. Un svētais Jānis Hrizostoms vēl piemetina, viņam nebija ne drēbju, ne vietu, ne māju, ko es saku, viņa neatrada nekur vietu pārgulēšanai. Viņa nedrīkstēja nekur parādīties pat tūkstnešos un mežu biezokņos, viņiem nedeva miera. Viņus vajāja un tie bēga it kā būtu izdarījuši visnekrietnākos darbus un nebūtu vērti, ka saule pār viņiem spīd. Viņam vajadzēja uzmeklēt plēsīgos vēru alas, ierakties zemē un dzīvot pastāvīgās bailēs. Bet nebrīnīsimies par to, ja visiem ir krusts, jo kas kāro dzīvo patīkamu kristumu dzīvi, kristumu patīkamu dzīvi, tas nevar iztikt bez tā. Pats Kristus no savas dzimšanas līdz pat nāvē pie krusta – tā dzīvoja. Kad viņam piedāvāja priekus, viņš izvēlējās ciešanas un goda vietā zaimus. Ar krustu viņš ir piedzimis vislielākajā nabadzībā. Tikko viņš nāca pasaulē, viņa visvētā māte ielika viņu silītē, jo citur viņiem nebija vietas. Visu savu dzīves laiku viņš nav pametis šo nabadzības krustu, tā kā viņš atklāti sevi apliecināja par daudz nabadzīgāku nekā nesaprātīgo zvēru steigdams. Lapsām ir ālas, dabasu putniem līgstas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Bet ar šo krustu viņam nepietika. Viņš nesa arī visu savu dzīvi neskaitāmus citus krustus, līdz beidzot viņš garīgo krustu savieno ar miesīgo, ar kaunu pilno un šausmīgo nāvi pie krusta. Viņš jau uzluko visiem, saka apustulis Pāvils, kam krusts un ciešanas, un no viņa jāmācās kā no parauga, kā no kāda veida, kā kādā veidā jānes krusts. Domājiet par viņu, saka Pāvils, kas pārcietis no grēciniekiem tādas vajāšanas, lai jūs nepagurtu un nezaudētu drosmi. Dažkārt gan mums šķiet, ka ir daži cilvēki virs zemes, kuri dzīvo bez krusta un bez bēdām. Jau minētais Kempenes Toms saka, daudzi nabagie un slimo teica, lūk, cik bagāts, cik liels, cik varens, cik cienījams ir šis cilvēks. Viņam taču nav nekāda krusta. Bet viņi maudās un aiz divkārša iemesla, tāpēc, ka viņi redz tikai savu krustu, un tāpēc, ka attiecībā pret citu krustiem viņi ir pavisam akli jo krusta cēloņi ir daudzi un pavisam dažādi, saka svētais Jānis Krisustams. Un vispār nevar atrast neviena, kas būtu brīvs no skumjām un bēdām. Kā kuģiniekiem uz jūras neizbēgām jāpiedzīvo dažādas briesmas, tā arī ikvienam, kas dzīvo, būs līdzīgai, līdzīgā veidā krusti un ciešanas, jo visiem cilvēkiem, vai arī kāds būtu viņu sabiedriskais stāvoklis, ir dažādi iemesli ciešanām. Vienam jācieš no savas sievas, otram no saviem bērniem, vienam no strādniekiem, citiem no sava drauga, atkal citiem no sava ienaidnieka, dažiem no saviem kaimiņiem un dažiem no nelaimēm un savas mantas zaudēšanas. Un ja mēs domājam, ka daži paliek pasargāti no krusta, tad vēl neizprotam teikuma saturu, ko ir teicis Dievs par pirmtēvu Ādamu, lai nolādēta zeme tavā darbā, ar daudz pūliņiem tev sevi būs barot, visu tavu dzīvi. Ērkšķus un daļus tev tā nesīs, un sava vaigas viedros tev būs savu maizi ēst, līdz tu atkal kļūsi par zemi, no kuras tu esi paņemts. Šim teikumam, saka svētais Ciprians, mēs visi esam pakļauti līdz tam, kad ar laicīgo nāvi šķiramies no šīs dzīves. Nepieciešami mums jādzīvo skumjās un nopūtās, ar sviedriem jāēd mūsu maize, jālai sviedri, cik ilgi vien dzīvojam un strādājam. Tātad tāpēc, ka dzīvojam virs zemes, ka tik bagāta dažiem un ērkšķiem tā ir, tad nepieciešami mums jāpanes daudzi krusti, ko gan citu nozīmē daži un, krusti, un da, daži un ērkšķi, ja ne krustu. Un tāpēc, kā Ādams ir visu mūsu tēvs, un minētais Dieva teikums ir izsacīts nevien par viņu, bet arī par mums visiem, viņa pēctečiem, tad krusts ir visu cilvēku liktenis. Lielas pūles un darbs, saka vecās darības gudrais vīrs, ir radīti visiem cilvēkiem un Smags jūgs pār visiem cilvēku bērniem, sākot ar to dienu, kad viņi nāk no mātes miesām, līdz viņu saprok zeme, zemē, kura ir visu mūsu māte. Var notikt, ka dažu brīdi esam pasargāti no šī vai tā krusta, no ļaunu cilvēku vajāšanām, no kariem, slimībām un citiem pazīstamiem krustiem, bet par to ir citas bēdas, kas ikdienas nāk pār mums. Jo, saka svētais Jānis Krizostoms, ja jau nabadzība tev nav netīkama, tad tās varbūt ir kaislības, kas tevi nospiež. Un ja tu tām esi padevies, tad bez lielām pūlēm no tām neatsvabināsies. Ja tevi nemoka miesas slimība, tad tevi pārņem dusmas, bet tās pārvarēt nav nekādas vieglas darbs Un ja citādi nebūtu nekādas bēdas un rūpes, tad taču ar vien tavā prātā rodas ļaunas domas, kas grūti apspiežamas. Pūles prasa ļauno iekāru pārvarēšanu, tieksmju pēc tukša goda ierobežošanu, augstprātības apkarošanu, atturēšanās no pārmērīgām izpriecām un dzīvošanu disciplīnā un kārtībā. Tagad paskatīsimies, vai starp cilvēkiem tiešām būtu tādi, kam nav jānes krusts. Varbūt tādi ir valdnieki, kas pār citiem valda. Bet arī valdnieki nav bez krustiem un rūpēm. Visa viņu dzīve arī ir bēdu pilna, kaut arī to viņi neatzīst. Kaut arī nevienmēr to atzīst, un Pasaule viņus uzskata par vislaimīgākajiem cilvēkiem. Paklausīsimies tikai, ko saka tas pats vecās darības gudrais vīrs. Cilvēku liktenis ir daudzas rūpes gan tiem, kas sēž uz krašņiem troņiem, gan tiem, kas pazemoti līdz pīšļiem un putekļiem. Tiem, kas staigā purpura drēbēs un nesā kroņus, kā arī tiem, kuri valkā rupju linu, drē, kuri valkā rupju linu drēbi. Tev nav jāievēro, saka svētais Jānis Hrizostoms, valdnieku kroņi, bet gan nepārtrauktās rūpes, ar kurām kroņi ir iegūti. Neuzlūko arī skaistās purpura drēbes, bet gan dvēseli, ko ātrāk aptraipa nekā šīs drēbes. Neskaties arī uz kalpotāju pulku, bet gan uz bēdu daudzumu, jo valdnieku pilīs daudz vairāk rūpju kā vienkārša cilvēka namām. Svētais Jānis Rizostoms turpina. Arī valdniekiem viss neizdodas tā, kā viņi labprāt to vēlētos, bet daudz kas jāpieņem pret savu gribu. Cik smagi viņiem jāsajūt tas, ja viņi grib kaut ko paveikt, bet nevar, vai no nu aiz bailēm, vai arī aiz skaudības un godkārības, ko viņi ar to rada citos. Cik daudz žūts jaucas ar viņu priekiem un uzjautinājumiem cik bieži viņus ievaino, ja viņiem jāpiedzīvo, ka viņus apskauž slepeni un atklāti nievā. Cik daudz rūgtuma un nemiera, ja netiek apmierināta viņu goda un valdīšanas kāra. Un tas viss notiek miera laikā. Bet ja viņi ierauti karā, kas gan tad var būt bēdīgāks kā šāda dzīve? Tici man, nekas nespiež smagāk kā kronis. Un vēl kāds piemērs no svētiem rakstiem. Lūk, Sauls, kas bija pirmais jūdu ķēniņš, bet kādas bēdas un bijušas visā viņa valdīšanas laikā. Un pēc viņa Dāvids, pār kuru nākušas neskaitāmas pretešķības. Tad viņa dēls Salamons un daudzi citi. Un šis pats Salamons saka, es redzēju visu, kas notiek zem saules, un lūk, Viss bija tukšs un sirds mokas, un pārliecinājos, ka viss ir tukšība un tukšību tukšība. Dažkārt šķiet, ka bagātniekiem un visiem, kam ir pārpilnība un kas dzīvo bezdarbībā, nav nekādu krustu. Arī tas ir maldīgi, jo tiem jāpanes vairāk nepatikšanu, nekā mēs to redzam, un tas ir vārdos neizsakām cik daudz bagātību un izpriecu vidū nav vēlējušies mirt. Jā, pat viņu laiskā izpriecu pilnā dzīve, ar ko viņi pārsātināti nes viņiem skumjas, sarūktinājumu un slimības. Jau daudzkārt pieminētais svētais Jānis Krizostoms saka, padomā, cik bagātnieka prātu dara nemierīgu tad, ja viņam neparāda to godu, kādu tas vēlas. Klausies viņu žēlojamies, ka viņu kalpotājiem pret viņiem ir tik maz godvības, cik tie nepaklausīgi, kā no nabagiem nesaņem tik, ka no nabagiem saņem tikai nepateicību, un kā viņu bagātība, cik ilgi vien tā ir viņiem, modina tikai skaudību, un kādu, un kādu zaudējumu gadījumā tas rada prieku apkārtējiem. Patiesi bagātiem savas bagātības dēļ ir vairāk rūpju, nemiera un bāļu kā nabagam tā trūkumā, kas viņam jācieš. Varam domāt, ka uzdzīvotājiem, kas sako savām izpriecām un bez bailēm, ka viņi dzīvo bez krusta, ka viņiem nav nekādu krustu. Tieši šiem ir sevišķi smags un pie tam īsti neauglīgs krusts. Un pat ja arī būtu atrodami tādi, kas priecājas par saviem darbiem, varbūt kādreiz pat par saviem noziegumiem, gavilē par saviem ļaunajiem darbiem un nesajūt sirdsapziņas pārmetumus, tad tomēr tā vēl nav nekāda zīme, ka viņam nav krusta, bet gan pāri savu izlaidību vētrām tie nesajūt krusta sāpes, jeb šo tie savā ļaunajā krustā jau ir miruši. Un tas jau ir visļaunākais. Svētais Jānis Hristostoms saka, tagad viņi runā savā nekaunīgajā veidā. Jūs esat mūs situši, bet mums nav sāpējis. Jūs esat mūs vilkuši, bet mēs neesam to sajutuši. Mēs neesam no miega uzmodušies. Bet savā laikā krustu viņi sajutīs, bet tad var būt par vēlu, jo tā saka bezdievi. Mēs esam noguruši ļaunuma un samaitātības ceļā, un esam gājuši smagus ceļus, bet kunga ceļu mēs nepazinām. Ko citu nozīmē šie vārdi, kā vēlo krusta atzīšanu, kuru sava dzīves laikā bezdievi nesuši bez kāda labuma un augļiem. Tātad visiem cilvēkiem ir savi krusti, kaut arī daudz ļaužu krustu ir apslēpti un tos nevar pamanīt. Un tas var būt iemesls, kādēļ saka, ka viņi ir bez krusta. Tāpat mēs neredzam arī daudzus, cilvēku, daudzus citu cilvēku atklātos krustus, jo paši savu pataisām pārāk lielu. Tas cilvēkam jau ir iedzimts. Pašam savu krustu padarīt lielu un svešos neievērot, uzskatīt tos par niecīgiem. Jau tik daudzkārt pieminētais svētais Jānis Krizostoms saka, ja kādam sāp kāds loceklis, tad viņš domā, ka nav lielāku sāpju. Ja kādam ir slima acis, viņš uzskata, ka neviena cita slimība nav tik sāpīga. Ja kādam ir vēdergraizes, viņš saka, ka tā ir visgrūtākā un visnepatīkamākā slimība. Tātad, ik viens uzskata savu krustu par smagāko. Svētais Augustins savukārt saka, kuram nav bērnu, tas domā, ka nav nekas sāpīgāks par bērnu trūkumu. Bet ja viņam ir daudz bērnu, pie tam arī nabadzība, viņš nežēlojas ne par ko citu vairāk kā tikai par savu bērnu baru. Ja kāds ir namatēvs, tad pēc viņa domām nekas nav grūtāk, kā rūpēties par citiem. Bet ja kāds ir kalps, tad neko citu viņš nesajūt smagāk kā paklausību. Tirgotājs uzskata zemkopi par laimīgu viņa drošības dēļ, turpretī zemkopis tirgotāju bagātības dēļ. Ko lai vēl daudz saka? Pavisam nepanesams ir cilvēks un vienmēr viņam ir ko žāloties par savu likteni krusta nešanā. Bet no visa tā izriet, ka neviens cilvēks nav bez krusta. Tādēļ arī centīsimies uzņemties savu ikdienas krustu kopā ar Kristu. Nesīsim to kopā ar viņu, lai viņš ir mūsu stiprums, lai viņš ir mūsu palīgs, lai viņš ir mūsu atbalsts un iedrošinājums šajā ceļā. Novēlu visiem, lai arī šīs pārdomas palīdz kaut